Aktívna islamská omladina Linz. خير الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدري لنا التباشر الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. يكفي الفخار يكفي الفخار يكفي الفخار بذهب متنقل يكفي البكاء يكفي البكاء يكفي البكاء على تراث ضائع يكفي الفخار الفخار يكفي الفخار يكفي بذنب متنقر المجد لا يشرى بقول كاذب إن كنت تبغي المجد إن كنت تبغي المجد آه، يوما فافعلي بنت تباشر الصباح المنجلي أبقي الستار على الظلام وأسدل بنت تباشر الصباح المنجلي أبقي الستار على الظلام وأسدل المسلمون اليوم صح مرادهم قل للمريد على مرادك أقبلي ماذا ادخرتم من جهود في غد ماذا صنعتم فيه للمسلمين Klasičan primjer za ovo je primjer Ibn Abbas radijallahu anhu koji je dozvolio kamatu vrijednosti. iako su se svi ostali ashabi radi Allahomu razišli sa njim. Poznate da u šerijetu ima kamata odgode i kamata vrijednosti. To jest da da, na primjer, 100 maraka za 200 maraka, to je kamata vrijednosti. Ili da da 100 maraka za 100 maraka, međutim za 15 dana, to je kamata odgode. Ili 100 grama zlata za 100 grama zlata sa odgodom, to je, to je kamata odgode ili odgađanja. Ibn Abbas je, kako se kaže, priznavao samo ovaj vid kamate, to jest kamatu odgode. I kada su mu došli sa dokazima da je poslanik sa selem rekao je zehebu bi zeheb, zlato za zlato, jednako za jednako, iz ruke u ruku, onaj koji poveća ili doda, učinio je kamatu i tako dalje, rekao je ovaj hadis je jači od vaših hadisa. Jer u ovome hadisu kojeg on ima kao dokaz, kaže poslanik sa selem, inne riba fin nesija. Zaista je kamata u odgodi. A ovaj, ova, ovaj oblik riječi u arapskom jeziku se koristi upravo za ograničavanje. Zaista je kamata samo u odgodi. I Ibn Abbas je ostao na tom svom stavu i na njemu je umro. Radi Allahom. Međutim, posle Ibn Abbasa, islamski učenjaci se složili da je zabranjena i kamata odgode i kamata i kamata vrijednosti. Jer dolazi vjerodostojni hadisi u kojima poslanik sa selem zabranjuje da se prodaje zlato za zlato, srebro za srebro, osim jednako za jednako iz ruke u ruku. Kako odgovoriti na ovo, na ovo mišljenje Ibn Abbasa? Islamski učenjaci su pokušali da odgovore na ovaj hadis koji ga on uzeo kao dokaz da se ovdje misli da je najžešća kamata ili da je žestoka kamata ili velika kamata upravo u odgađanju. Kao što poslanik sa selem kaže el hađu arefe, hađi arefa. Mada znamo da ako bi čovjek samo bio na refatu, a ostavio tava, ostavio da na, hađ ne bi bio ispravan. Poslanik sa selem htio da ukaže na, šta, na bitnost arefata, isto i ovdje. U poslanji sam selem je htio da ukaže na bitnost ove, ove vrste kamate i njenu, njenu veličinu. Zatim Ibn Abbas radijalano bio od mladih ashaba, dok veliki ashabi prenose ili stari ashabi prenose ove hadise. Prenose hadise u kojima se zabranjuje kamata, kamata vrijednosti. A on je to sam rekao kada ga je upitao Ebu Sejid al-Hudri, stari ashab, boj se Allah ibn Abbas, zar, je li to što govoriš ili, ili si našao u Kur'anu ili si čuo od poslanika ili, ili, je, ili je to nešto što si ti rekao pa je rekao vi ste učeni kada je u pitanju hadis Allahovog poslanika od mene to je svi stariji ashabi Ibn Abbas je znači priznao da su stariji ashabi učeni od njega i sedmi povod zbog kojeg može doći do razilađenja islamskim učenjacima jeste da islamski učenjak uzme dokaz, ali da dokaz bude slab da ima kod sebe dokaz, međutim taj dokaz bude slab. Takvi, takvi slučajeva je puno. Možemo navesti jedan od slučajeva. Ima Nebu Hanife, ima uh, e, Šafje, imam Malik, smatraju da se tejemom uzima, da se prilikom tejemoma potire lice i ruke do lakata. Dok ima Ahmed smatra da se potire lice, lice i šake samo. A kao dokaz ova trojica učenjaka uzmaju slab hadis u kome kaže poslanik kaže Ibn Omer radijallahu anhu at-tayammumu darbatan darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayni ila al mirfaqayn kaže tayammum su dva udaranja ili dva doticanja zemlje jedno od njih je za potiranje lica jedno od njih je za potiranje ruku do do laktova taj hadis je slab i islamski učenjaci go cijeli slavi međutim ovaj, o, ovi učenjaci su vidjeli da je taj hadis kod njih vjerodostojan ali kažemo ovo je jedan od povoda zbog čega može doći do oprešnih mišljenja da učenjak uzme hadis koji je slab i da, se, da ga se drži. To su bili glavni povodi ili razlozi zbog čega se može dogoditi razilaženje među islamskim učenjacima. Sad trebamo spomenuti razliku između sektaštva i razilaženja, frakcionaštva i razilaženja. Koje su najbitnije razlike između sektaštva i razilaženja? Prva bitna razlika jeste da je frakcionaštvo, odnosno sektaštvo, plod razilaženja. Znači puno razilaženja vodi sektaštvu. Dok nije obrnuto, nije svako razilaženje sektaštvo. Dok je svako sektaštvo, to razilaženje i ono je nastalo kao plod razilaženja. Dok svako razilaženje ne mora biti, mogu se učenjaci različiti, ali da ne budu dvije skupine, da budu zajedno i da vole jedni druge. Druga razlika jeste što sektaštvo ili frakcionaštvo biva uglavnom odstupanjem od onoga što je došlo jasno u Kur'anu i sunnetu. Znači biva, biva kada čovjek ili, ili određena skupina jasno ostupi od onoga što je došlo u Kur'anu i sunnetu. Na taj način dolazi do sektaštva, ostavljanja jasnog puta. Ili onoga oko čega su se složile prve generacije. Ili oko onoga, znači, ili odstupanje od onoga oko čega se složile prve generacije. Dok razilaženje je uglavnom razilaženje oko nekih pojedinačnih pitanja uz slaganje u osnovi. Ako pogledamo, na primjer, razilaženje oko zapošćavanja, kada, se, kada počinje zapošćavanje, svi učenjaci se slažu, sa četiri mezeva se slažu kada se vidi mlađa. Međutim, onda se razišli. Jedni kažu, dovoljno da se vidi mlađa u jednom predjelu, pa da svi muslimani ostali budu obavezni postiti. Drugi kažu, svi muslimani imaju, imaju svoje viđenje. Treći kažu, kada, kada vladar, mislim vladar koji, se, koji sudi po šerijatu zaposti, trebaju da zaposti ostali muslimani. A svi u osnovi kažu šta? Osnova propisa je da se svi slažu kada se vidi mlađa. Međutim, kod tog pojma viđenja mlađaka se različe. Da li se to odnosi na ovo ili na ovo? To je razilaženje. Dok sektaštvo jeste da čovjek ostupi od jasnog dokaza iz Kur'ana i Sunneta. I dozvoli ono što je sav Selek zabranio. Kao što je primjer oni koji su u novije vrijeme dozvolili čestitanje praznika kršćanima. A oko toga postoji konsenzus, slaganje, jednoglasan stav islamske uleme da je zabranjeno. Međutim, današnji neki priučeni alimi izašli su sa tom fetvom i dozvolili su muslimanima da čestitaju praznike kršćanima. To je jasno odstupanje od onoga na čemu su bile prve generacije. Ili druge i neke druge jasne stvari, kao što je zabrana kamate, to je nešto što je bilo poznato i oko čega se složio Selef i sada neko dođe i kaže, Znaš, zbog opšte koristi, pošto mi živimo u kamatnom sistemu, propaše nam ekonomija, mi treba da se bavimo kamatom. Ne zbog toga što ona dozvoljena, nego zbog toga, zbog, zbog ovoga što smo spomenuli. To je jasno stupanje onoga, od onoga oko čega se složile prve generacije. I to čovjeka može odvesti u sektaštvo. Da ostupa od jasnog Kur'ana i sunneta, dok vidili smo razilaženje oko nekih pojedinačnih pitanja, a u osnovi se slažemo.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 Nema frakcionaštva i sektaštva koje je pokuđeno, koje je pohvalno. Pa makar čovjek bio na istini, Ali ako bude samo sebe i grupu ljudi sa kojom bude smatrao da su oni na istini, to je sektaštvo. I nikog drugog više ne bude smatrao da, da može potrepiti, da možda je on pogriješio. Makar on govorio za sebe da je na Kur'anu i sunnetu. Ali ako on isključio bude smatrao da je on jedini na istini i da nema istine osim kod njega i da on ne može pogriješiti i da su svi drugi sedbenici strasti i on je sedbenik strasti. Pa makar za sebe tvrdio da sedi Kur'an i sunnet. Tako da je sektaštvo pokuđeno u svakom smislu. Nema situacije kada je, kada je pohvalno. Dok razilaženje nije u svakom slučaju pokuđeno. Nekad je čak i nemoguće da izbjeći. Razilaženje. Pogledajte. Kaže poslanik sa srlem فَمَنْ تَرَكَهَا فَكَدْ كَفَرْ الْأَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَكَدْ كَفَرْ Ugovor koji među nas i nevjernika je namaz. Koga ostavi? Kaže izašao iz vjere. Koga ostavi? Ova riječ koga ostavi? Ostavi ga potpuno, ostavi dva, tri, ostavi djelomično. Ovdje znači je moguće da se učenjaci raziđu. Da kažu ne, odnosi se da onaj koji ga potpuno ostavi, što je najispravnije. Onaj, ne, kažu drugi, ne, onaj koji jedan namaz ostavi, jer kaže koga ostavi, to jest jedan namaz.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 Postoje četiri vrste razilaženja. i svaka od njih ima svoj propis. Prvo, razilaženje u temeljnim stvarima ove vjere za koje se prenose kategorički dokazi i jasni dokazi i nedvosmisleni dokazi i znači upućuje na nešto što je nužno poznato u ovoj vjeri kao što je vjerovanje u Allaha vjerovanje u njegove meleke vjerovanje u njegove knjige to je nešto što je nužno poznato u ovoj vjeri nema nijednog muslimana koji ne zna da treba vjerovati u Allaha da treba vjerovati u njegove meleke, u njegove knjige, u njegove poslanike, u proživljenje nakon smrti. Tako da onaj koji negira i ovdje se raziđe i kaže nema proživljenja posle smrti, ta izlazi iz vjere. U ovom slučaju ovakva vrsta razilaženja čovjeka može, ako ovdje ostupi, može da izađe iz vjere. Znači da zanegira nešto što je nužno poznato svim muslimanima. To je prva vrsta razilaženja. Razilaženje u stvarima koje su jasno poznate u ovoj vjeri, i za koje postoje kategorički dokazi u, kojima, u koje nema nikakve sumnje. Druga vrsta razilaženja je razilaženje oko nekih hakaitskih pitanja koja su na manjem stepenu od ovih prvi i ne prenese se toliko jasni dokazi kao za prvu vrstu. Kao što je razilaženje sekti sa ehli sunnetom od džematom oko viđenja Allaha na sudnjem danu. Spomnjali smo, u stvari nismo spomnjali, da imaju sekte koje negiraju viđenja Allaha na sudnjem danu. Mada zato postoji dokaz u Kur'anu toga dana neka lice će biti radosno u svoga gospodara će gledati jasan međutim nije toliko jasan zbog postojanja drugog ajeta u kome Allah Želešanu kaže Musau kada je tražio da ga vidi len te rani, nećeš me vidjeti oni su to, a to se odnosilo na, na Dunjalu oni su to uopšte rekli su znači nikad ga neće vidjeti kad ga neće vidjeti poslanik, onda ga neće vidjeti ni drugi mada zbog ove sumnje ne može se za njih reći ili ne može se za ovo pitanje reći da je jasno kao prvo ono pitanje u vjerovanju u Allaha, vjerovanje u proživljenje. Ovo su znači malo blaža pitanja i ona su velika i može se dogoditi da se muslimani raziđu. A da li je dozvoljeno za osobu koja tako postupi reći da je nevjednik? Po ispravnije mišljenju takva osoba koja na primjer negira Allahu govor, koja negira da će Allah biti viđen i piše stvari koje su od akajda, od vjerovanja, ne izlaze iz vjere pod jednim uslovom da u osnovi vjeruju u ono što dolazi od poslanika sa osrednjem. Oni ne negiraju. Da ne negira da je to dolazi od poslanika i da inače da ono što kaže poslanik istina. Međutim, u ovom slučaju kaže ja ovo razum ne može prihvatiti, ovo ne može biti ovako i odbaci dotični hadis. A u osnovi priznaje ono što poslanik kaže. Ako bi se dogodilo da negira ono što dolazi od poslanika sa osrednjem i kaže od, nema, nema ništa što je istinito od poslanika sa osrednjem, Nema ni nijedan vjerodostojan hadis. To što se prenosi je laž, u tom slučaju može da, da izađe iz vjere. Treća vrsta razilaženja je razilaženje u propisima koji su nužno poznati u ovoj vjeri. Kao što je obaveza namaza, kao što je obaveza hadža, kao što je obaveza posta. Ti propisi su nužno poznati svim muslimanima da su obaveza. I malo ćete naći muslimana koji negiraju. Znaju da je namaz obavezan, znaju da je post obavezan, Ovdje isto tako nije dozvoljeno razilaženje. Onaj koji bi se razišao sa muslimanima i rekao namaz nije obavezan i to je moje mišljenje i mogu vam parirati sa svojim mišljenjem, izašao bi iz vjere normalno za uslove da mu se to objasni, da mu se, da mu se iznesu dokazi i tako dalje. I četvrta vrsta razilaženja je razilaženje upravo od one vrste koje smo spominjali kada smo govorili o povodima razilaženja. To je razilaženje u pitanjima u kojima nema jasan šarijatski dokaz ili ima, ali se učenjaci raziđu, raziđu po pitanju njegovog značenja. A takvih je najviše, takvog je najviše razilaženja među lemo mehli sunnata od džamata. Odatle i četiri mezheba, upravo odatle, upravo od drastog razumijevanja, jer sva četiri mezheba su složna oko toga da se treba slijed Kur'an i sunnet, niko od njih ne negira. Međutim, može se dogoditi jedan od onih sedam povoda da učenjak do njega nije došao dokaz, da je taj dokaz kod njega slab, ili da hadis kojeg ima je slab, ili ima drugi dokaz koji, koji oponira tom dokazu i tako dalje. I tako je razilaženje među ehli sunacom, alžematom u većini slučajeva. Pa ćeš naš, slažu se oko temeljni stvari u namazu. Oko kijama, svi kažu da je kijam rukni, je tako? Sastavni dio namaza. Ruku, rukni, sastavni dio namaza sjedenje rukn, sežda rukn, svi se slažu oko toga. Međutim, dođe razilaženje oko, na primjer, fatihe. Da li ona rukn ili vađiv? Ako kažemo da je vađiv, znači može je nadomjestiti sehvi sežda. Ako kažemo je da je rukn, ne može je nadomjestiti sehvi sežda, nego čovjek mora ponoviti namaz. Ili dizanje ruku, je li sunnet ili nije, četiri puta. Može se dogoditi razilaženje. Ali jedni i drugi se slažu da se ruke vežu Pogledamo, sa i mama se slažu, po ispravnije mišljenje, da se ruke vežu. Međutim, dolazi razmijen, jel se vežu na prsima, jel se vežu ispod prsa, jel se vežu na, na pupku i tako dalje. Normalno, gledate šta je jače. Ali ovdje je razilaženje moguće, zato što se mogu prenijeti različiti dokazi, može da do učenjaka ne dođe dokaz, može da ne shvati i tako dalje. Zbog svi oni povoda koje smo spomenuli. I to je ova zadnja, četvrta vrsta razilaženja i tu je, kako ćemo spominjati inša Allah ta'ala sutra, dozvoljeno razilaženje i ne smiju muslimani jedni druge ukoravati i moraju jedni druge tolerisati a sutra ćemo ako Bog da navesti dokaze zato izgovora islamskih učenjaka kako trebamo da se odnosimo kada je u pitanju ova četvrta vrsta razilaženja nas sutra inša Allah i tala interesuje ova četvrta vrsta razilaženja razilaženje u stvarima koje nisu toliko jasne u ovoj vjeri ili nema kategorički dokaz može se shvatiti ovako i onako ili imaju dva dokaza jedan učenjak ima jedan dokaz drugi učenjak ima drugi dokaz i onda se desi razilaženje onda sutra ćemo govoriti kakav treba da bude odnos između dva muslimana kada se dogodi ovakva vrsta razilaženja molim Allah da nam oprosti da nam se smiluje da nas uputi na ono što je najbolje Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في روح الفتى أي دمع من يأس قد شفى شافق الأخضار في روح الفتى أي دمع من قد شفى لو زرعت القلب حبا عاطرا